skan starptautiskas kustības laulātiem pāriem Dievmātes komandas raidījums Laulība ceļš uz svētumu. Sarunas par dzīvi laulība, savstarpējām attiecībām, laulātu pāru garīgumu. Uzdosim jautājumus un atklāsim pilnīgu laulības sakramenta bagātību. lai ir slavēts Jēzus Kristus dārgie radījumi arī Latvijas klausītāji. Man patiešām ir prieks šodien būt ēterā, būt kopā ar jums. Jā, ir pagājis kāds laiks, kad eh, neesmu bijis šeit, rādījumā arī Latvijas studijā. Ceru, ka manu balsi vēl kāds atceras. Šodien kopā ar jums esmu es, Arsēnijas, un eh, šis brīdis ir vēl īpašāks, ja man līdzes ir mana ģimene – mana mīļotā sieva Sanita Slavēts Kristus un mūsu maza meitiņa. Sveiki, mani sauc Emīlija. Dargie klausītāji, jā, šodien mēs gribētu ar jums varbūt padalīties ar mūsu pārdomām par šiem svētkiem, par Ziemassvētkiem, par advents laiku, kā mēs gatavojamies, kā mēs izdzīvojam, varbūt pārdomāt, ko īsti mums nozīmē šis laiks un uh, kādas vērtības kas ienes mūsu sirdīs. Un lai šis laiks ētera būtu mums visiem, tāda neliela dāvana, piepildīta ar siltumu, mīlestību un dieva klātbūtni. Kad mēs domājam, gatavojamies šim pārdomam, šim raidījumam, domājam, ka šis laiks vienmēr mums ģimene būs bija tāds īpašs. Bet uh, kopš tā laika, kad mums piedzima meitiņa, Man liekas, ka mēs šo svētkus piedzīvojam nedaudz savādāk. Varbūt arī vēlme dalīties un, un izjust un piedzīvot dziļāk. Tad, kad mēs bijām tikai divi, tad uh, nu jā, tas laiks arī savu gai, gaitu, bet, kad ienāk bērni, tad tu saproti, ka tu gribi ne tikai izdzīvot šo laiku, bet tu gribi arī nodot viņiem nodot šī vērtība, patiesu vērtību. Un um, varbūt arī nodot to, ka Ziemassvētki nav tikai eglītes, dāvanas, bet um, tas ir daudz, daudz vairāk. Es zinu, zinu, Ziemassvētki ir par Jēzu un par Bēnplēnu. Tieši tā, Emīlija, jo jā, tu atceries, ka mēs lasījām bija Lūkas evaņģēlija. Mm -hmm. Vari noskaidrot? Jo, jo jums šodien Dāvida pilsētā ir dzimis pestītājs, kas ir Kristus kungs. Jā, tiešām mēs šo lasījām, un eh, šie vārdi mums atgādina to, ka Ziemassvētku būtība ir par īstu dāvanu, ko Dievs mums devis. Viņš devis mums savu mīlestību, Viņš devis mums savu dēlu. Bet vai mēs to pamanām? Vai mēs, ziniet, šogad mēs pārdomājam, vienu dienu iegājam veikalā, un tur redz to cilvēkus, kur skrien pakaļ dāvanām. Tas ir forši, arī tas ir jauki, tas arī ir pavadīts laiks, bet uh, mēs apstājamies un aizdomājamies, vai mēs gribam arī tāpat skriet. Un mēs gribam skriet un ķert tas atlaides, un skriet ar tiem maisiņiem, sapakot dāvanas, vēl kalendārā atzīmēt, visu izpildīt, kas šogad vēl ir jāpabeidz, jāpagūst. Vai tas ir svarīgi? Jā, mēs gribam šogad apstāties. Un mēs tiešām, man liekas, ka mums izdevās apstāties. Vai ne? Jā, jā, noteikti mums izdevās apstāties, mums izdevās pārvērtēt visu šo iepriekšējos gados kā, pieņem to, kā mums vajag svinēt Ziemassvētkus, kā mums vajag sagaidīt Ziemassvētkus, un kļuva, es pat teiktu, kļuva brīvāka sajūta. Tāda sajūta, ka kaut kas ir ienācis cits, un tev vairs nav vispār tādi nu, pasaules diktētie noteikumi vai pieņēmumi, kādiem jābūt Ziemassvētkiem par to, ka, ja tev nav Instagram Instagram cienīga bilde, tad tie nav tev Ziemassvētki, ja tev nav Instagram cienīga bilde par to, kā sagaidīt Ziemassvētkus, vai kā pirkt dāvanas, vai kādas dāvanas, ja tev nav, tad, tad, tad tavā mājā vairs nav Ziemassvētki. Un... Tā nav taisnība. Jā, meitiņ, tā nav, tā nav taisnība, jo. Jo nu, Ziemassvētkus mēs paši varam svinēt, kā mēs gribam. Jā, tiešām. Jā, mums nevajag līdzināties žurnāliem, mums nevajag. Un arī tāds tā kā mēs paši pa gadiem esam uzlikuši sev tādus. Ar katru gadu mēs patiesībā to latiņu ceļam ar vien augstāk. Jā, mums vajag tādus. Nu, ja mums nebūs tāds gals, tad mums nebūs nu, tāds tā kā īsti Ziemassvētku. Vai ja pie mums neatnāks visi tie mūsu draugi un mēs viņus neapdāvināsim. Ja mums nebūs nu, tāds, nu, tāds dārgie LEGO vai vēl kaut kas, nu, tad, tad nē, tad, ja mēs vienkārši pasniegsim savu smaidu, nu, tad viņi nenovērtēs, un mēs arī nenovērtēsim, un, un nu, tad tas nebūs par to, bet kaut kā, nu, šogad mēs vienkārši no tā visa atteicāmies. Mums nebija dāvanas, mēs viens otram nedāvinājām dāvanas. Mēs dāvinājām smaidu un sirsnību un priecīgas ziemas sākas visiem. <laughs> jā, man, jā, malc, bet, nu, jā kaut kā mēs no tā visa atteicāmies. Un arī to visu tu gribi papildināt. Jā, es gribu papildināt, jā, man tu, tu teici, man uh, ienāca prāta vārdi, es atceros, netopiet šai pasaulē līdzīgi. Jā. Tad gribās, jā, netopt šai pasaulē līdzīgi, aizdomāties, kas ir īsti, kas ir mūsu sirdīs, pēc kā mēs īsti ilgojamies. Mēs uh, šogad uh, bijām tādas bībeles pamatos Jā, vēlreiz. Un tur stāstīja par Jēzu. Jā, tur stāstīja par Jēzu un stāstīja par Bībeli, par dzīvo Dievu vārdu. Un, un gribās izdzīvot ikdienu šo vārdu, lai kas ir pa, patiesa, kas ir patiesa mīlestība un kas ir patiesa uh, apsolījums arī katrai dienai. Būt, uh, būt kopā, būt sadraudzība būt mīlestība. Un laikas, laikam tas ir svarīgāk par visam šim dāvanam. Jā, tas tiešām ir svarīgāk. Jo visvairāk svarīgais ir ģimene, Jēzus un mīlestība. Jā, un kas ir mīlestība? Mīlestība ir Dievs. Jā. Dievs ir mīlestība. Mēs katru, man liekas, darbie klausītāji, mēs ļoti bieži to dzirdam, bet vai mēs piedzīvojam, ka Dievs ir mīlestība? Un tad laikam arī gribētu to novēlēt, lai lai katru no mums izdodas šo mīlestību izdzīvot. Jā, un ka mēs vislabāk varam izdzīvot šo mīlestību, ir dalīties viens ar otru, dalīties ar mūsu bērniem. Jā, un mums kaut kāda īpaša veida gribējām izdzīvot šo adventas laiku un uh, radīt kalendāru, kas nebūtu pildīts ar konfektiem vai saldumiem, bet tādu kristīgu kalendāru, lai mūsu bērns, lai Emīlija varētu izdzīvot šo Jēzus piedzimšanas stāstu. Jā, mēs vēlējāmies meitai pastāstīt par Jēzus piedzimšanu, un vislabāk jau to mēs varam izdarīt caur radošām aktivitātēm, jo tieši tā bērni vislabāk visu izdzīvo, piedzīvo un galvenais atcerās. Un tādējādi mēs arī izveidojām radošo komplektu, adventu kalendāru, Kids Follows a Star. Tulkojumā tas nozīmē bērni seko zvaigznei. Un sākumā tas bija tikai Emīlijai un mūsu krustdēlām, taču mēs sapratām, cik tas ir vērtīgs un um, nolēmām to arī iespēju iegūt, kā, iegūt citiem. Un uh, tev patika meitiņa? Jā, man ļoti patika. Man patika taisīt silīti, man patika taisīt gu, gotiņas un Mariju. Man Marijai patika ļoti, nu, taisīt to, mm, to, to krāsot to ķermeni. Tas bija tik forši, man patika. Uh, Eh, ietīt autiņos Jēzus bērniņu. Man ļoti patika spēlēties ar trīs gudriem aitiņām, jā, Jāzepu un, un taisīt eņģelīti, kas bija tik foršs. Nu jā, redz, eh, tas ir pats galvenais, jā, kad, kad cik forši tagad šo noklausīties, jo nekad iepriekš mēs tā nemaz nebijām jautājuši viņai, ko viņa ir darījusi vai viņa vispār <laughs> atcerās, bet jā, tas ir fantastiski šī sajūta, nu, šī sajūta mani tikko piepildīja un, ir lielākais gandarījums, ka tas darbs, kas ir ieguldīts, ir palicis ehm, bērnam sirsniņā. Es novēlu arī visiem ehm, citiem piedzīvot kopā ar saviem bērniem šādus mirkļus, radot pašiem savu betlēmi un ehm, caur Bībeles pantiem. Tāpat arī tas advents kalendārs bija viss iet viscaur mījās ar Bībeles pantiem, kur, jā, kur mēs lasījām kopā Bībeles pantu, un to piedzīvojām praktiski, izveidojot visu to, izdzīvojot. Un tur man ļoti arī patika taisīt pašai savu bībelīti. Jā, tas tev paliks vienmēr atmiņā, kā tava pirmā bībelīte un tieši ar Jēzus piedzimšanu. Tas ir, nu jā, tas ir saviņojoši. Es esmu saviņot, ka es jau vairs parunāt nevaru. Jā, tas ir tiešām uh, forši un skaisti. Un galvenais uh, tas prieks. Uh, prieks uh, būt kopā ar bērniem, veidot, izdzīvot šo, vienkārši būt ar mūsu mīļajiem, mūsu, uh, mūsu ģimenēm. Jo kā mēs, ja mēs atceramies uh, evaņģēlīja vārdus, Bībeles vārdus, eņģēlis tiem sacīja: nebīsties, redzēties, jums pasludina lielu prieku, kas būs visi. Jā, meitene, tieši tā. Tas ir prieks arī tev. Prieks mammai, prieks tētim, prieks visiem cilvēkiem pasaulē. Pat arī prieks tiem cilvēkiem, kuri vēl nav, nav iepazinuši Jēzu. Mēs ceram, ka katra ģimene, kas klausās mūsu, vai ir atrast savu veidu, kā padarīt šo adventus laiku, Ziemassvētku laiku īpašu. Vai tā ir kopīga dziedāšana, vai radošas aktivitātes, lūkšanas, vai vienkārši laiks būt kopā un runāt par to, ko mēs patiesi gaidām. Darbie klausītāji, es gribu pateikt paldies jums, ka bijat kopā ar mums šajā pārdomu brīdī, un mēs vēlam svētīt šo laiku jums, pilnu ar mieru, pilnu mīlestības un dieva klātbūtni. Mētiņ, varbūt tev ir kaut kāda īpaša dziesma, ko tu gribi vēlēs novēlēt? Uh, Jā, ir. Klausītāji. Jā, ir. Kāda tā būtu? Upes malā koks stādīts upes malā, ar saknēm dziļi dabā, dzīvībā. Es dzeru un man neslāps vairs, ar tevi pietiek man, Jēzu. Vau, nu, wow, meitiņ, jā, šis bija skaisti, tad patiesībā tas, lai arī paliek tas novēlējums, lai mums visiem pietiek tikai un vienīgi ar Jēzu, lai fokus paliek uz Jēzu. Jā, lai Jēzus ir mūsu sirdīs, mūsu sirds centros un ir tas, kas mūs uztur, kas mums vada un kas dod mums gaismu. Svētīgi! Es kungs stāvīts upes malā, ar saknēm dzīvē. vienu pie tevis, jo tu viens spēj manu sirdi atveldzēt. Jo tevī ir visi mani dzīvības avotī, es skrienu pie tevis, jo tu viens spēj manu sirdi atveldzēt. Oh! Skoks tā! pilnīgs miers, pilnīgs miers. Arī vētras laikā, oh, arī tumšā ielējā es nevīstos, bet uzticos tev. Garuma neslāps vairs, Jēzu, ar tevi pietiek man. Hey! Oh, oh, oh, oh, oh, es to stāvīts upes malā, ar sapniem dzīvē. un slavēts Jēzus Kristus. Esiet sveicināti radio Marija klausītāji. Mani sauc Juris, blakus man sēž sieviņa Kristīna, bērni Artūrs un Renārs. Mēs esam no Skaistkalnas. Mums ir tas gods vadīt Skaistkalnas diomāts komandu, kurā pavisam esam pieci pāri. Kā garīgo pavadītāju esam piesaistījuši mūsu prāvestu Andreju Mediņu. Bet kā tad mēs nokļuvām Skaistkalnē? Sīkāk pastāstīs jau Kristīna – kurai ir skaista liecība. Esmu Jūras sieva Kristīne un gribēju pastāstīt, kāds tad ir mans ceļš pie Dievmātes un kā tad mēs esam nokļuvuši skaistkalnē un dzīvojam šādā brīnišķīgā svētvietā. Kādreiz es dzīvoju Rīgā un es gāju uz Jākabu katedrāli kur es arī sastapos ar, ar savu pirmo garīgo vadītāju, prāvestu Ilmāru Tolstovu, kurš aicināja jauniešus un, un visus gribētājus un ģimenes un um, doties sēceļojumā uz Aglonu. Tas bija arī mans pirmais svētceļojums pirms jau kādiem 20 gadiem, kur arī iepazinu vairāk Dievu un, un sastapu savā sirdī šo vēlmi un vajadzību lūgties, lūgties par ģimeni, kuras man vēl nebija. Un es domāju, kas gan cits, ja ne dievmāte, var uzklausīt mani un sadzirdēt šo manu saucienu pēc ģimenes. Un tā arī es devos pirmajā svētceļojumā. Es cerēju, ka varbūt satikšu kādu cilvēku jau ejot uz aglonu, kādu, kurš ar meklē dievu un kāds, ar ko varētu veidot kopīgi šo ceļu. Bet, nu, mani plāni nebija divi plāni, un, un uz aglonu man vajadzēja šai nodomā iet septiņus gadus, bet paralēli arī tam, kad mēs gājām uz aglonu, arī priesteris organizēja svētceļojumus arī uz otru Latvijas svētvietu, kas ir Skaistkalnē, pie Skaistkalnas brīnumdarītājs, un arī tur vienmēr atnākot – es rakstīju vēstulīti Dievmātei ar lūgumu par ģimeni. Un tā arī notika 2012. gadā. Es iepazinos ar savu vīru. Mēs laulājāmies Rīgā, Magdalēnas baznīcā. Un, un 2013. gadā Dievs mūs svētīja ar mūsu pirmo dēlu, Artūru. Un likās, ka viss viss ir skaisti un, un pateicība Dievam par to, ko viņš ļāva man piedzīvot šo brīnumu. Un, kad Artūram jau palika viens gadiņš, mēs devāmies uz Aglonu pateicībā jau kopā šais mūsu jau ar dēlu kopīgajā svētceļojumā pateikties Dievmātei par to, ka, ka viņa ir radījusi viņu un, un ka Dievs ir tik brīnišķīgs un ka viņš piepilda mūsu dziļākās vēlmes – un ka viņš zina to īsto laiku un to īsto brīdi, kad mums dzīvē kas ir vajadzīgs. Un, kad Arthūram jau bija divi gadi, es nolēmu, ka šis ceļš bija nedaudz grūtāks, tāpēc, ka bija visas lietas jānes līdzi. Ejot uz aglonu, tad ir kāds transports, kas mūs ved mantas, bet ejot uz skaistkalni, ir tāds gandarītājs svētceļojums, kad visu jānes ir visas šīs dienas pašiem līdzi Un tāpēc es nolēmu nedaudz pagaidīt, un jau pēc gada mēs devāmies pie skaistkānas dievmātes pateicībā par, par ģimeni. Un patiesībā es nemaz ne, nenojautu, ka Dievs mani gatavo kaut kam vēl pavisam īpašam, ka visus šos gadus, kamēr es gaidīju un lūdzos par ģimeni, Dievs veidoja mani sirdi, viņš lika man pieaugt ticībā, paļāvībā vairāk uz to, kad viņš ir pāri visam, un tā paša gada novembrī es zaudēju savu vecāko dēlu. Viņš gāja bojā autoavārijā, un tas bija milzīgs trieciens mums visiem. Bet tajā brīdī es sapratu, ka Dievs ir pāri visam, un Viņš tiešām man palīdzēja tikt tam pāri. Es viņam atdevu, atdevu visu, kas man bija, uzticēju viņam šo savu sāpju. Un Dievs brīnišķīgi man dziedināja, un kurš gan cits, ja ne Marija, tādā brīdī spētu mani saprast, kā tas ir zaudēt savu dēlu, arī viņa gāja tam cauri un arī viņas sirdī kā zobens dūrās šīs sāpes, un es, es izjūtu tādas pašas sāpes un sapratu, cik ļoti Marijai sāpēja, kad viņa zaudēja savu dēlu. Un pēc gada jau Marija mūs patiesi mīlot vēlējās mūs vest sev tuvāk, Mēs devāmies jau pavisam tālākā svētceļojumā, jau uz Meģu Glori, kur mēs varējām piedzīvot Dievmātes mīlestību un rūpes par mums visiem. Un Dievs tiešām ir brīnišķīgs, un, un tik daudz vēl nezināmā bija priekšā, kas piepildīja manu sirdi, kas, kas ļāva atgriezties dzīves priekam un, un pateicībai par to, ko Dievs dod šodien un tagad. Un vēl pēc gada mēs devāmies svētceļojumā uz Izrēlu, kur es varēju piedzīvot šo īpašo brīdi, kad, kad Dievmāte man palīdzēja nokļūt arī kapa vietā, kur Jēzus tika guldīts. Un viņas sirds bija ļoti tuvu manai sirdī. Un tad jau, kad mans dēls paaugās, notika vēl kāds brīnums. Dievs mūsu dzīvē dāvāja vēl vienu dzīvību. Un tas bija mans trešais dēls, kuru es gaidīju. Ar lielu prieku un pateicību Dievam, kad viņš ne tikai ņem, bet viņš arī bagātīgi svētī un dod. Un tā jau, kad zem manas sirds bija vēl viens dēls, mēs tiešām jutāmies piepildīti ar Dievu mīlestību un, un pateicībā varējām doties uz Fatimu, kur Mēs varējām piedzīvot šīs dievmātes īpašo vietu, svētvietu, kur viņu ir redzējuši bērni un, un jau kopā ar saviem dēliem es varēju būt šai vietā un, un piedzīvot īpašu dievmātes klātbūtni. Atgriežoties atpakaļ Latvijā, jau pēc pāris mēnešiem vajadzēja nākt manam otram dēlam pasaulē. Mums atkal bija jāpārdzīvo kāds liels un skumīgs notikums, jo no mūsu dzīves tika paņemta mūsu mīļā omīte, kas visus šos gadus bija dzīvojusi ar mums, un tas bija atkal jauns pārbaudījums mūsu ģimenei. Varbūt brīdī, kad mēs tik ļoti gribējām gaidīt un priecāties, mums bija atkal jāiet cauri tādiem pārbaudījumiem. Bet Dievs tiem, tiešām bija klātesoši visā, un, un viņš bija mierinājums Un, protams, prieks par dzīvības ienākšanu mainīja, mainīja to ļoti. Un tad, kad es jau kādu laiku biju dzīvojusies par māju, es sapratu, ka nu, drīz būs atkal jāatgriežas darbā, bet kaut kā tā sirds teica, ka nu, negribās vairs atgriezties atpakaļ tādā parastā valsts iestādē, kur es strādāju par pirmskolas skolotāju. Un tad es uzzināju, ka Bārbelē ir prāvests Andrejs Mediņš ir iegādājies skolu, un viņš vēlas veidot šo skolu par zēnu skolu. Un tur skolā bija arī bērnu dārs Montesori, un es sapratu, ka man ir tāda brīnišķīga iespēja tur nokļūt, iepazīt šo vietu, redzēt, jo es biju brīvs cilvēks tajā brīdī un varēju izmantot šo laiku, kas man ir dots kopā ar dēliem, jau tā ļoti liederīgi. Un tā es nokļuvu Bārbēlas skolā un sapratu, ka šī vieta tiešām ir īpaša, ne tikai tāpēc, kad, ka tur ir brīnišķīgi cilvēki, kas vadīja šo skolu, bet tā bija arī, tas bija arī ceļš uz skaistkalni, jo katru gadu ejot uz skaistkalni, mēs bijām šai skolā palikuši. Mēs daudz lūdzāmies par šo vietu, par šo skolu, kura bija aizslēgta ciet, kura bija nevienam nevajadzīga, bet tā bija atkal dzimusi no jauna jau ar pavisam citu, citu nozīmi. Jau pavisam tika veidota ne tikai priekš bērniem, bet arī priekš tēviem, priekš šīs sadarbības starp vecākiem un bērniem. Un šī doma, šī ideja man ļoti patika, un drīz vien es pievienojos šai komandai, un jau cītīgi ar, ar saviem dēliem, lai gan Renārs bija vēl pavisam mazs, Mēs braukājām un, un kādu laiku arī dzīvojām skolā, jo nevarējām izbraukāt šo ceļu ikdienā. Un Dievs tādā veidā veda mūs aizvien tuvāk sev līdz pienāca brīdis, kad jau Artūram vajadzēja iet pirmajā klasē, un mums bija jāpieņem lēmums, kā tad mēs tagad dzīvosim tālāk, jo, jo dzīvot iecevā un visu laiku izbraukāt uz bārbeli nebija tik vienkārši. Ģimene bija kādu laiku šķirta, Un tad manam vīram bija jāpieņem kāds nopietns lēmums, un es domāju, ar to viņš padalīsies pats. Jā, paldies Kristīnai par šo skaisto viņas liecību, un, protams, ka šajā situācijā arī man bija jāpieņem kāds lēmums, kas priekš manis nebija viegls, bet es sapratu, ka tā dzīvot vairs tālāk nedrīkst, jo pēc mammas došanās mūžībā es paliku pilnīgi viens pats tikai ar suni un kaķi, un es sapratu, ka ka tā es dzīvot tālāk nespēju, jo ģimene visu nedēļu ir prom, un uh, es viens pats mājās, darbs mājas, darbs mājas, kā rezultatā jūtu arī, kā ļaunais gars pamazām ienāk manī, atgriežos pie dažādām atkarībām, neatkarīgi, neatkarīgi no tā, ka es jau biju atgriezies pie Dieva, un es jūtu, kā pamazām es tajā visā slīkstu. Kā rezultātā es uh, sāku meklēt iespējas, kā būt kopā ar ģimeni. Un uh, divus gadus, jā, divus gadus skatījos, pētīju iespējas tuvāk būt ģimenei. Un radās doma, ka es varētu šo savu dzīvokli pārdot un mēģināt atrast uh, jaunu dzīvesvietu tuvāk jau ģimenei. Uh, jā, uh, dzīvoklis tika varētu teikt, tā, arī caur lūkšanām viņš tika veiksmīgi pārdots, un šī ģimene, kas viņa vēlējās iegādāties, tur bija tāda īsta jau vadība, jo viņi saņēma kredītu no bankas, un atskanēja man telefonu, negaidīts telefona zvans ar tekstu, ka Juri, mēs dabūjām kredītu un mēs no tevi šo dzīvokli pērkam. Tajā brīdī man iestājās pilnīgs šoks, jo man tad dzīvot nav kur. Tad, tad principā man sanāk, ka man šai ģimenei ir jāatsaka. Un, un, un jāpasaka, ka mēs paliekam šeit dzīvot. Un bija jau tāds vakars, es jau pirms tam biju pētījis dažādas mājas, Bārbels pusē, Skaistalnas pusē, bijām arī pāris apskatījuši un tā īsti neko konkrēti nevarējām tā teikt atrast savām vajadzībām, bet nezinu, kāds kāds spēks un droši vien, ka Dieva vadībā vakarā, kad visi jau bija devušies gulēt, um, protams, iepriekš paziņojot ģimenei, ka mēs nepārdodam, jo mums nav kur dzīvot, bet iegāja vēlreiz mm, <laughs> portālā ss.com un ticiet vai nē, bet pēkšņi manā priekšā parādījās viena māja, cena arī bija uh, tāda, kādu es varēju maksāt. Un nākamajā rītā paziņoju savai ģimenei, paziņoju Kristīnai, ka mēs braucam apskatīties vēl vienu māju, pirms tad galīgā lēmuma pieņemšanas saistībā ar atteikumu šai ģimenei iegādāties mūsu dzīvokli. Notika brīnums. Tiešām bija skaista diena, mēs kā iegājām skatīties šo māju, mums ļoti laipni uzņēma. Varēja dzīvot uzreiz, varēju arī samaksāt, un vēl pat naudu palika remontiem. Un ejot ārā no šīs mājas, es Kristīnai saku, pērkam. Tik tiešām mēs šo māju nopirkām, un uh, pats interesantākais šajā stāstā bija tas, ka tad, kad uh, mēs jau, mums iedeva jau atslēgas, un mēs jau kā mantām pārvācāmies jau uz skaistkalnu, tad mūs sagaidīja Marijas sārbildi. Visa māja bija iztīrīta, izvākta un sagaidīja mums Marijas svētbildīte ar tādu tā kā aicinājumu nāciet un dzīvojiet. Tā kā tas bija tās liels uh, brīnums, uh, ka mūs, mūs šī māja jau šeit gaidīja. Un šai Ziemassvētku laikā mēs novēlam jums katram piedzīvot šo patieso Jēzus piedzimšanu savā sirdī, un tāpat kā svētkiem mēs sagatavojam māju, iztakorējam to, rūpējamies par to, lai ir silti un, un, un mājīgi, tāpat arī mēs aicinam jūs sagatavot savas sirdis, atdot visu Dievam, visu lieko nevajadzīgu, atstāt to grēksūdzē un lai, un lai jūs varat piedzīvot šo patieso Jēzus piedzimšanu tīrā, skaidrā sirdī. Mans novēlējums jums Ziemassvētkos ir uh, nepalieciet tumsā, ejiet gaismā, ejiet kopā ar cilvēkiem, meklējiet Dievu, esiet kopā ar viņiem gan draudzēs, gan ārpus draudzēm un uh, pāri visam, lai ir uh, Jēzus Kristus mīlestība. Klusa kā noslēpums vēsturē vītais, klusa kā dievs autos ievīstītais, klusa kā zobens caur Marijas sirdī, klusa tik klusa un tomēr tu dzirdī. Tik klusa un svētā ir šī nakts. Uzsakāmo slēpums vēsturē vītais, klusa kā dievs autos ievīstītais, klusa kā zobens caur Marijas sirdī, klusa tik klusa un tomēr tu dzirdī. Tik klusa un svētā ir šī nakts priecīgus Kristus dzimšanas svētkus! Sveiki! Sveiki. Mēs esam Līga un, un Ivars. Ābotiņi no līvāniem, no līvāna dievmātes komandas. Ar mūsu adventa laiku un Ziemassvētkiem katru gadu ir savādāk. Un, um, ja vajadzētu raksturot, tad uh, ir apmēram tā, kā ar uh, dziesmu, ko mēs iedziedājām un kur jūs dzirdēsiet. Uh, tā kā mums ir pieci bērni, vecumā no 4 līdz 14 gadiem, tad, tad eh, ir tā, ka bieži vien viņi ievieš kādas izmaiņas mūsu plānos, un arī teiksim, eh, par šo dziesmu mēs viņus eh, ļoti tā, viņiem pieteicām būt klusiem, un tik un tā kaut kur ik pa brīdim fonā ir, ir kāda trokšņa, un tad mūsu jaunākajiem, uz ciesmas beigām, mūsu jaunākajiem dēliņam Teodoram pavisam varītēm vajadzēja tikt tajā istabā, eh, kurā mēs dziedājām, un, un tad tā kā dziesma ir eh, saucas ielēd iekšā bērniņu, Tad uh, mums tā arī sanāca, ka bērniņš ļoti, ļoti gribēja istabā un beigās arī tika istabā uz pašām beigām. Un tā ir arī ar mūsu svētkiem un svētku laiku. Katrs gads ir savādāks atkarībā. Tad, kad bērni bija mazāki, tad uh, arī saistībā ar to, ka viņi tik mazi un man bija grūtāk, uh, Eh, tad um, sākās tas, ka adventa vainaga aizvien vēlāk uzpinu, līdz beidzot adventa vainagu vajadzēja iegādāties, <laughs> iegādājos skaistu, kuram tikai svecītas jānomaina, lai ir vieglāk un lai var radīt to svētku sajūtu. Un tik un tā katrs gads atšķirs ar to, ko var pagūt, paspēt, Jo šis adventa laiks, viņš sakrīt ar, ar eh, to, ka eh, skolā, īpaši jā, skolā, arī, nu, arī bērndārzā, bet eh, īpaši skolā ir daudz dažādu aktivitāšu, kurām ir par kurām ir katru reizi, ar kurām jātiek galā, un arī pasākumi, uz kuriem jābūt. Un tāds ļoti rosīgs, tāds varētu teikt, pasaulē tas ir tāds Ziemassvētku jāmpadreča laiks. Un daudz kas ir jāpagost, un Un, um, jā, tā kā šajā gadā man tas adventa laiks vairāk likās kā tāds, tāds nu kā, ka es būtu auļojoša sirga mugurā. Viss, viss tik daudz, kas jāpagūst un jāizdara. Jā, šis, šis laiks arī man bija e, pie piedzīvojumiem un, e, un aizņemtības pilns. It īpaši tāpēc, ka arī šajā laikā uh, man ir dzimšanas diena – Līdz ar to ir jādomā ļoti daudz tādas praktiskās lietas, ko kā, kā, kā, kā rīkot, kā cienēt par dāvanām, par, par, par nu, tādām tīri tādām parastām lietām, praktiskām, bet kā ielaid iekšā bērniņu, jā, bija jā vārdi šajā dziesmā. Un, uh, es eh, mēģinu to bērnu ielēst, <laughs> viņš tur klauvēs <laughs> daudzās reizēs, bet, uh, bet uh, kad viņš ienāks, tad tikai būs tāds, nu, tāds prieks, patiesi bērnišķīgs prieks. Un, uh, un šis laiks tāds balansa laiks starp uh, gaišo un tumšo jāapniš un uh, gribās to gaismu. Nevienmēr sanāk, um, bet uh, kad sanāk, kad, kad sanāk šo prieku ielaist, uh, kad sanāk šo gaismu ielaist uh, un, uh, un saprast, ka tiešām Jēzus piedzimis, ka Jēzus ir augšām cēlies pēc tam un, um, un ka viņš jau ir, <laughs> ka viņš jau ir, Nu, tad, nu, tad ir tāds, tāds miers un prieks iestājas. Bet kamēr fokusēs uz tām parastajām lietām, ikdienišķiem, nu, tikmēr tas viss aizmirstās. <laughs> Jā, šis Ziemassvētku laiks, viņš man tā arī saistās ar tādu brīnumu gaidīšanu, ar kaut ko, kaut ko ļoti spožu, tumsā, ļoti spožu, kaut ko, ko gaidīt – Un, um, un uh, ja jāsaka, kur ir mana Ziemassvētku sajūta, tad es uh, redzu, ka katru gadu tas ir kas cits. Uh, un man ir bijis tā, ka vajag atskanēt dziesmai klusa nakts svētka, svēta, svēta nakts, un, un tad jau rodas šī sajūta. Bet šogad tā bija Eh, piemēram, jā, vispār tādos mazajos brīžos, mazajos brītiņos. Un eh, šogad tā bija, eh, tad, kad es redzēju, ar kādu aizrautību mūsu jaunākie, mūsu četrgadnieks Teodors un piecgadnieks Daniels, ar kādu aizrautību viņi rotāja ieglīti. Mēs izrotājām eglīti 22. decembrī, un, un vismazākie bija tie, kas pašu, pašu pat pēdējo pat eglīšu mantiņu gribēja uzskārt. Un, Un viss ilgāk kāra, un, un tas radīja tādu īpašu sajūtu. Un tad, kad vīrs vēl izvilka un ielika gan eglītē, gaismiņu virtenīti, gan arī pa istabu, un mazliet noslēdzām gaismu, un vēl manas jaunākās māsas eņģelīti dāvināto tādu, ieslēdzām viņu tādu lampiņu. Tas tādu radīja tādu īpašu sajūtu. Un uh, ir, mēs baznīcā dziedam koriju, un tad mums arī uh, jāciet arī koncertos, un, un Un, um, faktiski tādu īpašu to Ziemassvētku mieru un to Kristus bērniņa piedzimšanu es vairāk izjūtu tieši jau pēc tās lielās svētku dienas, pēc Ziemassvētku vakara, uh, nākamajās sekojošajās dienās, kad jau ir tāds miers atkal baznīcā, un, un var dziedāt un sajust to mieru un aiziet uz pie Betlēmītes. Un, um, Jā, ar bērniem, <laughs> ar pieciem bērniem svētki, daudzas ieceras iznāk savādāk nekā domāts bieži vien, un arī īpaši tad, kad bija mazāk, kad mēs kaut ko saplānojām, viņi saslima un mēs nekur netikām, bet um, arī šis gads ir bijis savādāks, ja man iepie, iepriekšējos gados likās, kā vispār uz tiem visiem pasākumiem var paspēt, kā visu var atcerēties, uh, Tad šogad es jau sāku pierast, ka ir katrā bērndārs grupiņā kaut kas un pasākumi un, un organizēšanās uz kādām kopējām dāvanām un, un tāpat arī skolā pasākumi un tad tā kā tur dreskots tāds un dreskots šitāds un tad šogad man kaut kā, jo nu, visā tajā laikā tomēr saglabājās iekšā dziļi, dziļi, dziļi tāds gaišs miers un prieks es pat nemāku izskaidrot, kā tas tā bija. Uh, bet šogad, jā, nebija. Es tik ļoti vairs neļāvos tam pasaulīgajam, tam, tam stresam par dāvanu iegādi, vai viņas būs gana labas. Bet saglabājās tāds uh, liels gaišums iekšā. Un, un arī uh, man tie, tā, tajā steigā, tajā ikdienas steigā bija tā, tik un tā palika tā sajūta, ka man šajā dienā atkal no jauna saņemt no debesu tēva viņa dāvāto dāvanu, Kristu. Atkal un atkal saņemt, jo tas man stiprina, stiprina brīžos, kad man nesanāk dzīvot tā, kā man gribētos, vai kad sanāk, sanāk kaut kā tā vai ar bērniem pastrīdēties, vai atkal apstiprinās tas, ka liela ģimene tas nav tikai daudz, daudz mīlestības, un li, li, tikai liela mīlestība, <laughs> bet ir katram savs gribu un negribu, un, un, un savas arī ķīviņas savā starpā. Tad jā, šī apzinātā Kristus saņemšana kā dāvana arī, arī svētās komunijas laikā, tas man ļoti, ļoti stiprina. Tas ir man, mana gaisma. Un, un um, Un nu, vēl mūsu ģimenei svētku sajūta ir arī tad, kad mēs iedam, kad mēs iedam kopā ar vīru. Un arī šajā dziesmā, ko dzirdēsiet, ir šī Ziemassvētku sajūta, šī brīnuma sajūta un šīs fokus uz pašu svarīgāko, uz Kristu, un ko mēs caur viņu esam saņēmuši šo lielo žēlastību. Esiet svētīti! Kungs ir svētīts. Kursanāks pāri zemē gaismas līd, klusi, klusi, kāds klauvē pie tavas sirds atklāvē pie tavas sirds. Bērniņš dūrs, tur sīlē autiņos ietīs, un eņģeli ciet, no nu zemē mīl sirdot. uzausīs, tev cerība uzausīs. viņu un glābēju. Viņš tumsu gaismā pārvērtīs tev cerību. Slavēts Jēzus Kristus. Mēs esam Veronika un Elgars. Felči. Mēs, mēs dzīvojam vidzemē. Esam Dievmāts kustību komandā ilgus gadus jau bijām Polijā dzīvojot un Latvijā dzīvojot un vēl projām esam. Um, un e, mūsu Ziemassvētku tradīcijas ir savienotas no abām valstīm, no Polijas un Latvijas. E, laikam tas, kas visvairāk uh, iepatīkās eh, visiem radniekiem, kuri pie mums arī brauc uz, eh, uz 24. vakariņam, ir tas, kā mēs dalāmies ar oblātēm, kas ir tāda, nu, nozīmīga tradīcija Polijā, bet, bet tas bija pavisam jauns kaut kas Elgara ģimenei. Jā, jauns, bet šī laikā intuitīvi ļoti labi saprotams, domāju, tā veidā, ka tas arī ir ja, ka Ziemassvētki ir kā gada arī noslēgums, kā tāds pārskats par to, kas ir bijis, un, un, un ar skatienu, jaunu cerīgu skatienu uz nākošo gadu, un, un, un visa liela entuziasmu ja, iesaistījās tajā. Ja, vienalga, kāda viņa attieksme pret, pret baznīcu un reliģiju, visi ļoti, cen, ļoti sirsnīgi iesaistās tajā, un, un, un, un, un tā ļoti laba atmosfēra ar to veidojās pie galda mēs parasti esam vienīgi katoli, bet vēl joprojām sakam vienmēr ar eh, kopīgu lūkšanu, un pēc tam es nekauturēšos, ka vairāk diena nāk no polijas, bigos, kas eh, ļoti primitīvi varētu saukt par stovātiem kaposiem ar gaļu. Nu, bet tas tā nav. Advancēti <laughs> stovātie kaposti. Jā, un viss kaut kāds zupas un citas lietas ir arī tradicionāli no polijas. Un, protams, palākie zirnīši uz galda un pīrādziņu un tādas lietas arī, ko mēs arī kopš bērnības esam arī savā ģimenē taisījuši. Pēc tam mums ļoti iepatika šī tradīcija, ka par katru dāvanu vajag pateikt vai nu dzējoli, vai kopīgi dziedāt dziesmu. Nu, tādā veidā sanāk tāds Ziemassvētku koncerts arī vakarā. Un faktiski divas vakaras, ja vienā vakarā mēs bijām paši, un otrā vakarā atbrauca vēl brālis ar, ar sievu, kas arī ir mūziķe. Un tad, jā, mums faktiski divas vakaras ir koncerti jā, mm. mājās. Un um, Un trešais vakars eh, ir parasti tāds vakars, kur mēs arī uzaicinām vairākus eh, kopienās dalībniekus un, un citus draugus. Un šoreiz arī svinējām, kā 20 pie galda sēdējām 3. vakarā, 26. Un... Tā kā otrais Ziemassvētku, jā, parasti ir tādi ir 20 līdz 25 cilvēki pie galda. Tas ir tāds mūsu standarts, bet tas arī patīk, ka mēs dzīvojam kopienā, kurā mēs esam tagad nu jau uh, eh, 9 pieaugušie un 7 bērni, 16 cilvēki. Tā kā mūsu kopiena plus mana ģimene, brāļi un vecāki, un mēs esam pāri 20 ļoti ātri. Tā kā tas ar man, prāt, ļoti svarīgi ir Ziemassvētkos ar šo kopienu sajūtu sajūtu veidot. Un, un, un atrast veidus, vai braukt ciemos, vai aicināt pie sevis dažādos veidos, arī plašākā lokā. Man liekas, tas ir skaisti tieši tādā, ja attiecīgi, piemēram, otrie Ziemassvētki, ja kā tās laiks, kad jā, kaut kur vēl plašākā lokā doties. Tā kā, tas, tas man arī patīkami. Mums šogad neizdevās uzaicināt mūsu pensionāri kaimiņieti, eh, kurā tagad jau no oktobra dzīvo pensionāta Pansionātā, pansionāta, bet, uh, bet parasti mēs bija, arī jā. centījāmies uzaicināt kaut kādu kaimiņu. Tādu... Kas, kas dzīvo, kas dzīvo patiem, pats, jā, viņa, jā. jā, tieši tā, viņa ir pilnīgi pat, viņa pat pagājuši gadu bija uz, uz pat pašu Ziemassvētku vakaru. Tāpēc arī. es noteikti aicinu cilvēkus par to padomāt. Un mūzika mūsu mājās ir abas divas valodas, un to dziesmu, kuru iz, uh, Jums gribējām ieteikt radio raidījumā ir dziesma no mana tēta diska no Ziemassvētku dziesmām, kur viņš jau sen, sen 89. gada uz, uzrakstīja un daudzus gadus mēs koncertējam, vēl joprojām koncertējam ar viņu dziesmām un aicinām jūs to paklausīt. Sadna y gloria, in excelsis Deo gloria. Oh, Sadna y gloria, in excelsis Deo gloria. Betlejem nadzieje spełniły. Wstawajcie, prędko ruszajmy w drogę, Pan nam narodził się miły. i gloria in excelsis Deo Gloria. i gloria in excelsis Deo Gloria. Cały jeszcze malutki i słaby i chyba trzeba mu pomagać. Lecz to Pan świata, władca nam Pany i będzie nami władać. Hosanna i gloria, in excelsis Deo gloria. Hosanna, Hosanna gloria, in excelsis Deo gloria. W żłobku, u na sianku, złożyła go mama Maryja Siano go kłuje, dym gryzie w oczka Trzeba by pomóc, ale ja. jak? Hosanna, i Gloria In excelsis Deo Gloria Hosanna i Gloria In excelsis Deo Gloria Niech zatem każdy się zastanowi, co z sobą do żłóbka przyniesie Czym może radość mu sprawić? Czym może ucieszyć dziecię? Hosanna i gloria i excelsis Deo gloria Hosanna i gloria i excelsis Deo gloria gloria, gozarla y gloria. starptautiskas kustības laulātiem pāriem Dievmātes komandas raidījums Laulība ceļš uz svētumu. Sarunas par dzīvi laulība, savstarpējiem attiecībām, laulātu pāru garīgumu. Uzdosim jautājumus un atklāsim pilnīgu laulības sakramenta bagātību.